Raz, Joana, goizuntan zurekin aipatuko dugu eh, parlamentuan ez tabaida sortzen eh, duen gai bat, prostituzio sistemen kontrako borroka da, erramer da, lege proposamen bat ari dela, bigan beren arteko desadostasunaren markatzen, hori da? Bai, uh, eh, 2000 eta amairuan abiatzia zuen eh, lege horrek bere, bere parlamentarioa, Um, eta legeunen helburua eh, lege proposamen bat baita maiainan, da prostituzio sistemen kontra borrokatzea. Uh, eh, Ordean da, ustiak eta seksual zareen eh, atxemaiteko eta desegiteko neurri eta baliabideak indartuz, gero prostituzioan sartu eintzin babes eta prebentzio neurriak geratuz, eta uh, prostituitzen diren pertsonak zigortu ordez, eh, bazen uh, rakolaz delitua, beren babesa segurtatuz gure idea pixka bat eh, lege horren eh, puntu garrantzitsuak, baina eh, batira bi puntu bereziki ez da bai dagai direnak Asamblea, Nazionala eta Senatoaren artean. Aden lehena da, um, prostituzioaren eta prostituitzen, prostituitzen diren pertsonen kriminalizazioa desagertarazteko ideia badu lege horrek. arte, bazen deritu bat detzen zena rakolaz pasiz, eta zen garrikan ebiltzea uh, e, prostituitzeko itxuzarekin, hori zigortua zen, zigortua da hori non, legez. Hain bat bi hilabete presoan egi eta irumila zazpion eta berroita amar euro izun. Uh, e, Asamblada nazionalak delitu hori ezabatu nahi izan du, baina senatuak bere lehen irakorketan berriz sartu du legean. Hau nuai, asambladak hilabete erdian hor e, ekainean berriz uh, du eta hor, berriz eran du, delitu hori desagertarazi behar zena. Bigarren ez da gaia da, e, klienteen kriminalizazioa. Hau da, prostituitzen den norbaiten e, zerbitzuak eskatzea, legez zigortua bilakatuko litaike legeunekin. Hortzen, dia, asamblea nazionalaren proposamena da, Eh, baina senatuak kontra bozkatu du. Aden berriz, uh, Nazionalak erresistentzia egin behar izan du. Hen bi horiek behaz, alde batetik eh, prostituzioa egiten dutenak ez gehiago kriminalizatzea, eta bestalde kliente edo bezeroen kriminalizazioa. Horren bada hor, uh, pozizionamenduen uh, talka bat, zer da gibelean azkenean ez tabaidaren funtsua? konstituzio sistemaren kontra borokatzeko usu bi eskola edo do, doktrina aipatzen dira, parez par. Um, ehm, biak alere pundua mankomun batekin. Kriminalizazioa edo penalizazioa, eran nahi baita, zigoraren bidea utatzen dutela biek. Oden, batzu dira uh, prostituitzen direnen penalizazioaren alde, eh, eskibantikoki normalki dira kontzerbadoreak, uh, eh, terabide alde, eta e, besteak dira prostituzioaz baliatzen direnen kriminalizazioaren aldekoak. Uh, hau da proxenetak edo bezeroak kriminalizatzeko uh, jarrera dutenak. Ez da hori, usu emaiten da uh, be, mugimendu abolizionistak deitzen direnen eta prohibizionistak deitzen direnen artean. Um, abolizionistak dira prostituzioa desagarrarazi nahi dutenak bezeroa zigortuz, Ondan hori bada jaren Suedian, Norvegian edo Islandian. Eta beste herrialde batzuetan, prohibizionistak dira, eta hor da, estatu batzuetan, estatu batzu, edo errealde musulmanetan. Eta hor, ahont, dena debekatzen da, eh, prostituzioa eta eh, sistema guzia. Uh, hori bi posizionamendu horien artean, eh, atera bide bat, izaiten alda, beste alternatibarik? bi, bi, bi mugimendu horiek duten arriskua da e, prostituitzen direna klandestinitatera bultzatzea eta beraz arrisku e, egoera ondiagoetara. Uh, e, lege proposamen unek frantzian dio prostituzio sistemen kontraborokatu borokatu nahi duela. Beraz, horren gebelian dena da ustiak eta seksuaren kontra borokatzea. hori nola egiten alda, bat dira proposamen dezertinak, baina proposamen horiek diotena da debekutik pasa ordez, prostituzioaren arautzetik pasatu behar dela. Eta hori deitzen da, fe, mugimendu desberdina, baina horretarik bat da e, mugimendu neo arautzailea, eta horrek ze, ze galde gitzen du, gaiten du, behar lebatetik lan araudiak garatu behar didela prostituitzen diren entzat, gero gizarte behar esain nartu behar dela, eta e, ez dela kriminalizatu behar autuzko prostituzioa. Horten, korronte ideia ez da bortzaz prostituzioa desagerraztea, baina bai ustiak eta seksuala. Eh, hor da pixka entzineko bi, uh, bi legedi edo sistemekin. Uh, lege proposamena, beraz, uh, orain, uh, da horrekin? Uh, bo, gaur egun, bigarren iragorketa bat eta bozka bat izanen da senatuan, uh, adostasunik lortu ezean, bigan baren artean, ordean, bon, izaiten alda konziliazio bat, eta azkenean, ez lortzen adostasunik, Asamblea Nazionalak izan dezake azken hitza. Eta ba, ikusten dugu Asamblea Nazionalak uh, eh, pozizione berezibat hartzen duera klienteen uh, edo bezeroan barkatu uh, kriminalizazioaren alde, Otan hori izaiten alda behar da azkenean gertatuko dena frantzian. Jona Faltza, argitasun horien dako, mileskar? Mileskar zedin.